אחד מיודעיה, אחד אני יודעיה, אחד אלוהינו שבשמיים ובאורץ. שניים מי יודע, שניים אני יודע, שני לוחס הבריס, אחד אלוהינו שבשמיים ובאורץ. שלוישו מיודעיה, שלוישו אני יודעיה, שלוישו ושני לוחס הבריס, אחד אלוהינו שבשמיים ובאורץ. ארבע מי יודע, ארבע אני יודע, ארבע ימו שלושו ושנילוך סבריס, אחד אלוהינו שבשמיים ובאורץ. חמישו מי יודע, חמישו אני יודע, חמישו חמשי תוירו, ארבע ימו שלושו ושנילוך סבריס, אחד אלוהינו שבשמיים ובאורץ. שישו מי יודע, שישו אני יודע, שישו סדרי משנו חמישי חמישי תוירו ארבעים ואוי שלושו ואוי שני לוחי סבריס, אחד אלוהינו שבשמיים יבורס. שיבו מי אוידיה, שיבו אני אוידיה, שיבו ימי שבתו, שישו סטרי מישנו, חמישי חמשי תוירו, ארבע אימו, אוי שלושו, אוי שני לוחי סברי, שחוד אלוהינו שבשומיים ובורת.